sha Masu sauraron wannan fili na ƙara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano, barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku. ta cikin wannan shiri a littafin nan bagidajiya na biyu wanda Hadija Adamu Shitu Mrs. Nuhu Muhammad na Marwa ta rubuta kuma Ibrahim da Maryam da Nana Hawa'u ƴaƴan Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka aiko mana da shi wannan littafi mun tsaya daidai inda Karima ta sallama cikin katon sauran gidan mai gari inda Abba da jama'a mai gari da mai garin ke zaune wuri ɗaya akan wata makeke tabarma abba yana kishin gide akan tuntun. sun amsa sallama ta durƙusa ta gaishe su gaba ɗaya tare da ajiye langar a gabansu to har ta miƙe abba ya fito ta alamar ta zo ta matsa can kusa da shi gefe ɗaya ta durkusa ta sake masa sabuwar gaisuwa karime ki yawaita addu'a kin ji ta ɗaga kai kawai alamar ta ji abin da ya ce kin ci abinci sai lokacin ta tuna ba ta ko karya ba ta ce na ci eh murmushi ba na son karya karimatu na san baki ci ba ɗauki wannan ki shiga ki cikin ji ta ce to ta ɗauki kwanan silbar da ya nuna mata karima ta shiga cikin gidan bayan sun gaisa da matan mai gari ta shiga ɗakin salaure bintu ma ta shiga cikin yara suna wasa farfesun naman kara gona a cikin kwanan da abba ya bata tana sha suna hira da laure laure na bata labarin ƙawayensu waɗanda suka yi karatu tare duk yawancinsu an yi musu aure nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora karima ta ce aini na yi mamakin ganin ki har yanzu a gidan nan na yi zaton zan zo na tare da ke tare da 'yan budurwa a gabanki laura ta dariya ko da yake gaskiya kika faɗa karme idan da salihu yana da rai ai da tuni sai ta kasa karasawa ta rufe baki tana dariya karima ta ce gulma dai laure har yanzu kina nan da halin naki ko laure ta murmushi komai muƙaddari ne daga Allah karime kin san yadda muke da burin karatu sai gashi cikin hikimar ubangiji har mun kammala na ji daɗi da kika tafi birnin Kano don na san za ki samu ilimi tunda mun bambanta da su ba sa yi wa yarinya aure da wuri kamar nan ni ma bayan tafiyar an yi min baiko da sale ana saura kwana biya daura auren mu ciwon ciki ya kama shi cikin dare kafin wayewar gari rai ya halinsa na ji mutuwar salihi a raina sosai domin muna son juna Ga shi da halayya mai kyau yana da wayewa da ilimi shi yasa ya kwanta mun tun bayan rasuwar duk wanda ya zo sai na ce ba na son sa karburi na ya cika na gama makaranta yanzu haka cikin zulumi nake tunda baba ya sa mun ido ina tsoron kada ya haɗa ni da wanda ba na so karima ta soke ajiye zuciya samir shine mutumin da ya faɗo cikin ranta tabbas rabuwa da masoyi ba daɗi laure amma ki haƙuri ki fitar da wani cikin masu sanki laura ta ja siririn tsaki ni ban ga wanda ya mun bane hirarsu da laure ta ɗauki ta har sai kamar ba ta da sauran damuwa sai dai kasan zuciyarta na ɗauke da addu'a kamar yadda abba ya faɗa mata ta yawaita addu'a bangare ɗaya ba ta jin burin su yaya jiku zai cika a kanta domin ta yi imanin idan har abba yana raye ba za ta wulakanta ba tana da cikakken yanci za ta samu gatan da duk uba zai wa ɗansa abba yana da tarin ilimi yana da kuɗi zai iya ja da duk wanda ya so ya musguna mata wannan ne yake sassauta damuwarta tabbas zaton karima ya zama gaskiya domin abba ya nuna mata gata ya nuna ya fi jin ƙaunarta mutunci da abin duniya da sun zuciya ya rufe idan mai gari ya ba shi goyon baya sun fatattaki shawarar da yan uwan karime suka bayar ta aurenta da hagu mai gari ya dora da cewa wannan wanda yarinya take so shi za a bata bello ne ya matsa gaban mai gari ya ce Allah ja da ranka tun farko na ce su bar zancen habu a tambayi yarinyar wanda take so a cikinsu mai gari ya ce a wanda take so dai shi ne ya fi cancanta tunda ubansa ne marikinta gida ɗaya suka taso ya tura yaro domin kiran karime don aji ta bakinta komai ya zama karima sabu ful yayin da ta ji kiran mai gari babu sauran ja auren kalil shine abin da ya fi cancanta ta amince kamar yadda cewa ba alkawarin yadda da ko namiji ya zaɓi mata sai dai ƙiyayyar da ke tsakaninsu da kalil tare da hajiya yabi ita ce ta dinga yi mata barazana kin amincewa bukatar abba domin matsalar da ta hanga za ta fuskanta a nasu bangaren ta goge kwallar da ta tara idanta kan hanyar ta zuwa gidan mai gari ta fara tunanin sauya ra'ayi har zuciyarta ta ba ta kwarin gwiwa ta amincewa auren aljihu balle shine abu mafi sauki wanda zai sa ta samun nutsuwa ta yi sallama a katon sauran gidan mai gari sun amsa mata kirjinta ya dinga buga da karfi nan da nan ta shiga rudani kawo a tiku na yake mata wata muguwa harara ta wai ga inda abba yake shi ma ita yake kallo yana murmushi ta tsuguna a gefe ta sanyi sanyi kamar ba za su iya ɗaukar ta ba ta sun koyar da kai kirjinta na bugawa mai gari ya gyara zama ya kira sunanta ta amsa ƙasa ƙasa hakika yau magabatanki na da damar da za su zaɓar miki mijin da ya dace da ki sai dai bisa dalilin rashin fahimtar juna ko kuma saɓanin ra'ayi aka bar zaɓen a hannunki domin da akwai alhaji baballe da kuma dan uwan kyabu sai dan marikinki karima ta shiru har sai da mai gari ya ki ajiye kunya karimatu ki magana da bakinki wannan ne zai kawo warwarewar jayayya a tsakanin su magabatanki karima ta dago ido ta sake kallon abba sai dai wannan karan kansa yana kasa da gani ya shiga rudani da tashin hankali tare da bacin rai abba ya zame min wata garkuwa a rayuwa ba zai taɓa cutar da ni ba ta ayyana haka a ranta tabbas ta kula da yana cikin ɓacin rai mai wasu a tiku sun caccaba masa bakan magana ta ce abba shine madadin mahaifina na amince da duk zaɓin da ya mu dukkansu suka ɗago kai a zaton a tiku shi take nufi ya ce da mai gari ni dama alhaji baban na zaɓen miki karima ta sauri ta ce alhaji nake nufi mai gari ya duba a tiku ka ji abin da ta ce a tiku ya sunkuyar da kai dokta da suka taho da alhaji sai lokacin ya sa musu baki tashi karime ai kin gama magana mai gari yace haka ne shiga ciki dakta ya dauko kuɗi naira dubu hamsin yace ga kuɗin aure gaba ɗaya jama'ar da ke wurin da mai gari suka dinga sa albarka alhaji kabir kuma ya dauko dubu talatin ya danka a teku yace wannan na gaisuwar iyaye ne dubu ashirin kuma sadaki da kayan lefe mutanen wurin sun cika da mamaki wasu ma tun kafin a bar gaban mai gari suka dinga cewa da a yi bakin ciki suka so su mata dole ta sa a teku sakkuwa har ƙasa ya durkusa yana godiya abba ya magana ranar da ya dace su zo ɗaurin aure kawai bello ya ce mun bar komai a hannun mai gari duk abin da ya ce shi kenan mai gari ce to shi kenan tunda har an biya sadaki me zai hana mu haɗu gaba ɗaya mu shaida tun daga yadda abubuwan suke tafiya kada wani abu ya sake bullowa mutanen da ke wurin suka ce haka ne yalla abba murmushin jin daɗi kawai yake yi duk da ya so abokai da yan uwansa su halarci wurin ɗaurin auren amma hakan ma ya masa girman da mai gari ke bashi ya zarce jayayya da maganarsa baba dokta ne ya zama waliyin ango a take aka ɗaura auren karime da khalil mai gari ne ba da goro tare da dabino aka rarraba jama'a nan da nan zancen ɗaurin auren karime da yawan kuɗin aurenta wanda tunda suke a garin ba su taɓa jin wanda aka kashe kuɗin aure haka ba ya watsa a garin karima na cikin aikin salaure ya laure ne ya shigo da manyan tabar laure ta ce wa haladu me kake ne haka kake ta shiga da fita ga hayaniya ga tabarmi a hannunka haladu ya juyo da sauri au baki san abin da ma ake ba daura auren karima fa aka yi yanzu nan sadakin ta har naira dubu hamsin aka bayar laure ta miƙe tsaye cikin fara kai dan Allah haladu nan fa haladu ya karkace dinga zuba duk abin da ya fara auren sai da ya zayyane musu karima ta soke hannu daga taguman da ta yi kirjinta ya dinga bugawa da sauri da sauri wayo ita ce aka daura aure kuma da kalil al'amarin da ta dinga ji tamkar almara ta kwanta ta rintse idanta hawaye ne suka dinga silalowa ta gefen idanta laura ta zauna kusa da ita duk jikinta ya sanyi ganin halin da kai ta shiga ta tsagaita da murnar da take ta dafa karime wai menene ya faru da ke karime wannan ai abin farin ciki ne tunda Allah ya miki baiwa kin yi nasara kin tsallake auren habu da duk wani makircin sharrin mutanen gidanku za ki koma cikin birni ki ci gaba da ki tare da masoyinki me zai da miki har da zaki fata waki rashin sani ya fi daredo na fita daga sharrin mutanen cikin gidanmu zan fada hannun makiyana waɗanda ban san irin tanadin da suke wa rayuwata ba gargaɗin da hajiya ya bi taimata mata ya sake dawowa cikin kwanyarta ina so ki ɗaukar wa kanki da kanki mataki na biyu kin amincewa da auren Khalil domin kin san abin da zai biyo baya idan kin amince wannan kalamai na Hajiya Yabi sun firgita tunaninta domin suna nufin aikata ko menene a kanta tabbas rayuwarta tana cikin garare domin tana da tabbacin cewa daga Hajiya Yabi har Khalil ba su da wadda suka ki a duniya sama na ita ita kaɗai suka ji tamkar su shafe ta a doron ƙasa ta kifa fuskarta cikin tafukan hannunta ta ci gaba da kuka mai tsuma zuciya Laure da ke gefenta tana fama rarashi sai ta ga tamkar tura ta take da haka ta shiru tana sauraron kukan nata sai dai ita ma ranta duk ya dagule ta yi tagumi kawai karima ta kuka mai isar ta sannan ta tashi ta wanke fuskarta ta dawo ta tarar da laure har lokacin tana tagumi ta ce laure ya dai kika yi tagumi ta janye hannun lauran ta zauna kusa da ita lauran ta ajiye zuciya sannan ta ce ni kwa karime kukan nan naki ya fi kama da na wadda ta shiga tashin hankali maimakon na farin ciki karima ta murmushi ta ce laure laure kenan ai dole hankali na ya tashi domin na tuna da mahaifina ne wanda nake ganin zai fi kowa murna da farin cikin wannan rana sannan mahaifiyata wadda ban ma san inda take ba ko tana raye ko tana mace duk ranar da na tuna ban san inda take ba sai na shiga cikin kunci da tashin hankali ta sake share kwallar da ta zubo mata ba wai dan bata yarda da Laura bane yasa ta kasa gaya mata ainihin damuwar da ke cin ranta ba ita alƙawarin da ta ɗauka wa kanta ba za ta gaya kowa halin da take ciki a gidan Abba ba ko dan ƙaunar da shi yake nuna mata ko da yake ya cika burinsa a kanta ta gama ɗaura ɗamara tamkar duk wata matsalar da za ta shiga matsawar za ta yi wa abba biyayya to shi kenan ba abin da zai same ta wannan dalili ne ya sa ta bar komai a ranta ba ta fatan kwancewa kowane mahaluki abin da ke cikin ranta sai dai ta da kofa da addu'ar Allah ya mayar da kiyayyarsu a kanta ta zama soyayya tunda Allah ya zaɓa mata zama a cikin cikinsu washe gari ne ya kama ranar da za su tafi karima ta shirya cikin sabuwar atamfarta sufa ingila ja wadda abba ya musa a sallar bara karima ba ta taba sawa ba saboda su mayyana matukar son atamfar musamman dan ki rigar da ya sake fito da kyan atamfar shi yasa ko da dai da rana ɗaya ba ta taɓa barin karima ta sa ta ba kayan sun yi matukar amsar jikin karima fiye da zatanta dukkan da take ganin suna yi wa sumayya sai ta ga yaninka hakan a jikinta domin fitar da baiwar kyan jikinta da yi ta nannade gashin ta cusa shi ta ɗaure ɗan kwalin ta warware mayafinta ta rufa daga kafaɗarta ta feshe jikinta da turarenta mai sanyin kanshi alwati da ke tsaye a bayanta ta ranga ɗaguɗa amarya kin shaka kanshi khalil shine kawai abinda kalaman yalwati suka tuno mata da shi a matsayin angonta jikinta ya sanyi sosai ta dinga yin komai a cikin rashin kuzari ta sallama da mutanen gidan inda su kuma suka yi mata rakiya har zuwa kofar gidan mai gari ta tara sun gama shiga ita kaɗai ake jira dan haka ta shiga gidan mai gari suka yi sallama da matansa tuna dama an gaba zuba mata kayanta a mota ta shiga ta ja kofar motar yadda ta kai ga daure zuciyarta ta gama kare tana kallon yadda mutanen gari tare da yan uwanta suka zagaye motar ta dinga ji tamkar tana yi musu kallon karshe ne ta kefa kanta akan jikinta kuka sosai ta saki laura da ke tsaya bakin ƙofar da take ta dinga share kwallar ita ma motar ta soma tafiya karime ta daga ta gaba su suna daga mata hannu ita ma ta dinga daga musu har suka bace musu Allah buwa ya gagar misali wato kowane lamari akwai sanadinsa wato tsawon rayuwarta bata taɓa tsammanin za ta shiga cikin wannan garin ba sai gashi wani sanadi ya sa ta saba da jama'a da dama kuma sun nuna mata kauna da karamci ta ce babu abinda zan ce da Allah sai godiya baba dokta ne ya ce yadda suka nuna maka kamar ka shekara da su musamman mai gari sai dai lamarin yan uwan yarinyar nan akwai mamaki a cikinsa direba ma ne ya dariya ai baka ga komai ba dokta farkon zuwan mu garin nan mun sha kallo ni ban taɓa ganin mutane masu baƙin ciki irinsu ba ku yi rashin rai rai guda fa ɗan uwanku ya mutu amma ko ƙwalla ba wanda ya yi babu wanda ya nuna damuwarsa karima da ke jin su ta gyara zamanta ta mayar da kai jikin kujera tana jin hirar tasu wadda yawancinta a kanta suke daga ƙarshe barci ya ɗauke ta sun yi tafiya mai tsawo ba sa ko tsayawa sai lokacin sallah ko cin abinci karfe shida daidai suka iso garin kano sun fara sauke ba dokta a gidansa sannan suka nufi gida a hanyar zuwa gidan yawancin maganganun abba akan jaddada karimatu matsayinta na amana da ke hannunsa tare da nuna mata cewar aurensu da kalil alheri ne a wurinsa shine yake domin cimma manufar da za ta sadata da ci gaba rayuwa tare da kokarinsa na sauke nauyin amanarta da ya dauka ta hanyar inganta mata rayuwa saboda haka ba buƙatar ta koya masa duk wata damuwarta don sauke nauyin da yake kansa karima ta shiru kasan zuciyarta na girmama matsayin da abba ya dora ta abba ya dora da cewa karima na san kina da hakuri to ki dora akan wanda kike da shi ki dauke ido akan duk wani abu da zaki gani a cikin gidan nan duk ko menene mai wucewa ne babu wani abu da zai dawwama sai ikon Allah Khalil ya dace da ki yana da kyawawan ɗabi'u da sannu zaki farin ciki zaki gane manufar haɗin da ne muku motar ta rage gudu a hankali ta sulalo bakin ɗin inda direba mani ya hon mai gadi ya taso da sauri ya buɗe musu ya nemi musu barka da zuwa kalaman abba sun ratsa zuciyarta tare da karfafa gwiwarta har ta samu saukin fargabar da take tambayar shigowa su garin Kano gaba ɗaya sun fito mai gadi tare da direba mani ke kokarin fito da kayan su karime ta kuya ta ɗauki yar jakar da ta zuba kayanta tana ɗagowa ta hango shi yana nufo wurin da suke yana sanye da farajin labiya da carbi a hannunsa da alama masallaci zashi abba welcome ya faɗa yana kallon abba da murmushi a fuskarsa ya mika masa hannu suka yi musabi'a sannan ya janyo shi a jikinsa ya rungume yana dan dukan kafadarsa shi ma yana murmushi yana dago ido suka haɗa ido ya watsa mata wani irin kallo wanda ya haddasa wa jikin tara ta matsa sosai jikin motar ta dafe ta da ɗaya hannun don samun kwarin jiki ɗaya hannun nata kuwa ta sake kankame ta abba ya juya inda take ya ce kalil karɓi jaka hannunta kalil ya matsa dab da ita kanta yana ƙasa ba za ta iya sanan kallon da yake mata ba kawai sai ta tsinci muryarsa na cewa karime ba ko magana ko duk gajiya ce duk komai ya ɗauki cikin kwakwalwarta dan tsananin shiga rudani shin kalil ne kuwa ko kunnan ta ne bai je mata daidai ba kafin ta gama watsakewa cikin mamaki ya sake shigar da ita wani sabon rudani kawo jakan na rike miki ya sa hannu ya karbi jaka hannunta muje je ko ya ce mata sun jera suna tafiya ta dinga jin ta kamar mutum mutumi dan mamaki abba na tsaye suka zo suka shige su yana gaisa da jama'a da ke masa sanda zuwa yayi murmushi yana ganin zai cimma nasarar samun amincewa kale tun san da ya karbi jaka hannunta bai sake mata wata magana ba haka ita ma tafiya kawai suke yi sai sake-sake da yayi yawa a cikin zuciyarta har sama suka hawo tare a kofar falo ne ya mika mata jakar shiga da ita ciki naji za a tayar da sallah ta karɓi jakar ta sallama sumayya ce ta daka tsalle daga kan kujera ta faɗa jikinta tana murna jin takun tahowar abba ne ya sa ta sakin karime ta fita da sauri ta nufi abba karima ta murmushi ba ta mamakin murnar ganinta da sumayya ce ba tunda ta san ko ta ki ko ta so sun yi shakuwa ta ban mamaki domin duk ranar da tauna bata ganta ba ko ta kwanta ciwo sumayya tana fin kowa da sai ɗan karan kishin da ke cin ranta san ba ta son ganin abba na nuna kulawarsa akan karimi ko kuma kariman ce wani abin da zai nuna matsayinsu ɗaya da ita kamar yadda abba yake karima tana tsaye a bakin kofar hajiya yabi sai dai fargaba ta hana ta tura kofar ɗakin har lokacin kalaman da ta mata ranar da za ta bar gidan suna nan suna yawo a kwakwalwata wanda abubuwan da suka faru ke nuni da cewa bata ji abin da ta faɗa mata ɗin ba tunda bata guji magana aurensu da kalil ba sai ma aurensa da aka ɗauro da ita wanda hakan ya yi nuni kamar tana so ta yi jayayya da Hajjiya ya bi ne abin da ya ɗarsu a zuciyarta kenan turo kofar da aka yi yayi daidai da bugun kirjinta da ƙarfi har ta ɗan razana ta ja baya Hajjiya ya bi ce fuskarta da murmushi a'a karime saukar yaushe karima ta sauke ɓoyayya a jiya zuciya murmushin ba za ta yi mata yanzu nan muka shigo ta ce tare da durƙusa tana kwasan gaisuwa hajiya ya bi ta dafa kafaɗarta ta miƙar da ita tsaye ya kika baro mutanen gida lafiya lau sun ci a gaishe ku zakari hajiya ya bi ta bi gefenta ta shige ita ku kalime ta bi ta da kallon mamaki to menene ya sauya halayyar mutanen gidan nan cikin kankanin lokaci Allah buwa ya gagara misali amsa da wani bangare na zuciyarta ya bata kenan dan haka ta kudin ne duk wani tunani da zarge-zarge ta watsar tana faɗakin su ta cike da hamdala ga Allah wahidin ahad cikin farin ciki da walwala hajiya yabi ta tarme gidan nata shi ma zuciyarsa ta gamsu da adan da ta yi wanda ya san domin sa aka yi shi tana zauna a gefen sa cikin tattausan kalamai take tambayar sa hanya da jama'ar da ya abba ya shafi sankon da yake tsakiyar kansa komai lafiya ya bi sai dai akwai labari domin tafiyar tamu cike take da dimbin nasara hajiya ya bi ta gyara zama mun gode wa Allah alhaji me labari ba nan na sha tunda na ga yadda kake da baki akwai labari tabbas haka ne ya bi duk da fargabar da ke cikin ransa game da gaya wa hajiya bi daurin auren da aka yi na kalis ya ce an gama da komai fa har daurin aurensa aka yi gaba wani irin abu ne ya sako tsakiyar kan hajiya bi tamkar abba ya gingima mata wani dutse mai nauyi ta gumtse fuska nan da nan walwalar ta ta abba ne yake ba ta labarin duk yadda abubuwa suka gudana daga ƙarshe ya tsora da cewa komai muƙaddari ne daga Allah Allah ya nufa lokacin ne lokacin aura saboda haka babu fashi hajiya yabi ta ce haka ne alhaji Allah ya tabbatar da alheri sai dai na so a haɗa da biki gaba ɗaya alhaji abba ya ce ni ma haka na so amma ba komai haka Allah ya nufa tunda tana gaban mu sai ta ci gaba da karatunta har zuwa lokacin da zai gama duk wani shirye-shiryensa hajiya yabi ta rike baki oh ni binta alhaji ana so ne ka tsalalla ashe shi kal dama yana son yarinya shi yasa da ke magana ya mukus sai bayan tafiyar ka sumayya take tsugunta mu dan na tabbatar ne kiransa da kaina ya shiga kama kama karshe dai magana sumayya ta tabbata ta kare magana tana dariya abba ya dinga jin daɗi har cikin ransa tabbas kalil ya sa zuciyarsa cikin farin ciki a falon abba aka shimfiɗa katuwar da cin abinci a saman kafin. aka jera komai abba ne ya zaɓi hakan saboda zaman motar da ya yi ya sauka masa da gajiya kafafuwansa sun yi masa nauyi kalil ya sallama ya zauna a gefen abbansa yayin da abba ya ce kalil yau fa ango kake domin an ɗauro ka da kare wani irin abu kalil ɗin ya ji mai kama da juwa na neman ɗibarsa suna haɗa ido da hajiya ya biye saurin daidaita nutsuwarsa sai dai ya kasa cewa komai banda kansa da sun sunkuya a ƙasa nasiha sosai abba ya dinga yi masa ta kula da sanin nauyin da yake kansa duk da ba yanzu ne za ku tare ba har sai ka dawo daga kwas ɗin da za ka je kaga daidai lokacin an samu kammala ginin gidanka sai a yi biki gaba ɗaya sun yi sallama ita da sumayya su bayyance a gaba ita ke bin bayanta duk sun ɗago ita suke kallo lokaci ɗaya kunya ta baibaye ta ta dinga wata irin tafiya ta kasala abba ne ya nuna mata kusa da kalif zauna nan kare ne ita kam dan bata saba yi wa abba musu bane da babu yadda za ta zauna saboda wata irin matsanancin kunya da ta lullube ta haka dai ta daure ta zauna sai dai ta kasa cin komai duk da yunwar da take ji abba ya lura da haka ya yace karime ki ci abincin ki kar ki manta mu fa iyayenki babu magana kunya tsakanin mu. hajiya bi ta aje cokalinta tace banda abin karimatu menene kuma na sa kanki damuwa da takura ai mu iyayenki ne ba su kanki ba saboda haka ki ajiye komai ki harkokinki kamar na da mai ce tace abba wai menene abba yace an daura aurenta da Khalil jiya da safe shine take neman sa kanta takura sumayya ta takarkare ta ranga guda Khalil ne ya kai mata duka ta goce tana dare kina nema ki ciro yar mutane kunne ko suka sake wa abin da Khalil ya faɗa dariya abba yace very good haka ake son namiji mai kula da iyali ita dai karime ta miƙe ta ce za ta je ta kwanta tana fita kalin bayanta hajiya abi ta ce su yaran zamani sai dai a basu karima ta shige zuwa ɗakinsu su ya ja doguwar tsaki tare da hararar bayanta ya gangara ya sauka zuwa ɗakinsa zuciyarsa kama za ta fashe wani irin ɗacin ɓacin rai ya dinga ji ya tsaya masa a makogon ya buɗe fridge ɗinsa ya ɗauko lemo na gwangwani ya ɗaga sanyin ya ratsa shi sosai ya sauke a jin zuciya wai shi kal aka daura aure lamarin mai kama da almara ya tabe baki dadin ta ma babu wanda ya sani cikin friends ina shikenan komai zai zo da sauki gara ma da aka komai a can ba na bukatar wani ma ya sani nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi ba gidaje na biyu Khadija da Mashitu Mrs Nuhu Muhammad na Marwa da waɗanda suka aiko mana da shi Ibrahim da Maryam da Nana Hawwa'u yayin Isa na kan kwana mai jama'a kwana sunna da darakta da ke kula da wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano Hajiya Sa'a Ibrahim mai gabatarwa Muhammad Umar Kai gama kicewa ku huta